հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Մշակումը Արմեն Սարգսյանի։ Ոսկե խնձորը Ինիս աչինիս մին հերու երգրում մին թակավեր այնիս։ Ես թակավերին էլ ինիսա իրեք տղա, մինի մինան խուլունք, մինի մինան ղաշանք, մինի մինան ղոչախ, լայստի սիրպած թոր է, վերհուտս նասա հուշուանայնիս մնաս հիլմել կտրած։ Ատրանցել շատ հարստություն այնիս։ Մած մած պալատնե, վաչխարու սյուրյուվեք, տվարոն նախիրնե, գելին գալին արտեր, ախրը թակավորություն այլի, հինչ ասես ինիսա։ Ամա այդ հարստություններ են մաչին, ամմնալավը, ամմնաղաշենգը, ամմնա լազատուն այդ թակավոր են բաղճանայնիս։ Բաղճա հինչ բաղճա մին թեմաշա, մին պատկեր, վերլեհա նիմանոն էլ սրտան տամ չի թատուսկյա, վերսկի գլոխ էլ չի ինգյուն թա, հիպ մտնեց, վեր աշխարքը ստակեն հինչ ծար, հինչ քոլ, հինչ ծաղիկ ասես, այդ բղճումը պսնեսա, հինչ խուշ ասես, այդ բղճումը ծալվալասա, երկսես լողջին հկին պարավորես, այդ բղճումն էլ մին խնձոր ու ծարայինիս, մին ապատ, մին պատիճ բեն, որ ուրան ծղիկներավը, ուրան տիրևներավը, ուրան վսկը, խնձորներավը յուշող են արմանք զարմանքը տնեսա, որ մհդ տեսնողնել կրեշ չթա աշկը նստա յորքաշի։ Ամա այդ հինչ կանիս վեր ամեն տարե լավեր կյասա այդ խնձորն քղելի վախտը քիսն տեսնած հինչ միննել չկա լող պլոկած տարած Ախրմինոր թակավերը տնասավեր հայտարակչությունա իրան տողոր ասունազեր վեզերներ են հվքեսա մսլահաթնը ես վեր մին թեհրանեն այդ գյուղեն փռնեն այդ վեսկե խնձորն բարան լեհա մինը պիրին նու բարանեն տստան այդ ինչ ապատ խնձորա ըտեղ թակավերը մստղան երակնած թա թակավերն ապրած կենա քնեք մի անել Ոչ մին հարկավոր չի։ Ես ինքս քշերը կգնամ, ղարավուլ քաշիմ, այդ կողեմ պինիմ, մեյդանումը կախտամ, որ լուղջու հետը տեստերնա։ Թագավորը ուր խնասա, մեզ տղեն չկատամ փոչից թա, կամ որ կատը գզալալնի, իմ ասլան բալասի։ Քինի, քինի այդ օին բազն փռնե, մեր պատեվը ետ բեր։ Ախորը ստիպենչինի, սաղ երգիրումը տնզատ եղենք դերալ։ Ուրուգունը վեր մտնեսա, ես մեզ տղան ուրան, զենքը զրահը կպսա, կուրջիննել, բադամ տկողենավը, շմբալոթավ, ճողոպորավ լսնես, յորոնես քիզ բաղճան։ Քիզ ամին ծարուտակը թեքինգնիս, համ տեսն տնան ուտես, համ էլ գարավուլ քշիս։ Դեդ քերնել սեպտեմբերու ամսին քշերայնիսլի Царерин хышхушоцу мен таган, цатерин цалваласу мен таган, ասիզլա էտ տղեն տեմնտնից թա չևեր չէ, բիդի քոնինիս։ Հիշ կանանս աթա քոնչինի ամել չկես, աշկրի ինքի ինքու հոփակես։ Քշերավեր իրևեն շող կտասա ըշկրեն, տղան լոքատաս տսնաս ինչ, խունձորն մին ճեղնը քաղած տարած։ Խշ տղան տեսակից, տենակից հարայ հորոցանես ճղճղասա բաղբաղած, բացին չոքոտ պենե-պենան անցակացալ։ Ճարը կտրած, կյասա պալատը հոր օրաչին չուքես, ղաչանք պղատան կնես վեր ուրանների։ Թակավերը կատաղեսա, փրփրեսա, էլսելի չմնաս վեր մեզ տղեն ասևիչ։ Ախրը վեր թոհմաթանես, մաշնակ տղա մուտնասա թա, ահար, բոլայիշ կան զինքիդ սրով ստվալ։ Իմ ախբերալի հո տննական չենք, քոնինիլի հետ կախտանք։ Դարդ միանել։ Էսա ես քշերս կքինամ, գյուղն կփռնեմ պիրիմ, վնները տակը մորթեմ, որ սրտը թողանա։ Սոս ապրցնեց մծախբորոնման զենքը զրահը կպես, հայ բան տեսավ տենավլցնես, քիս բղճումը մինցար ուտակ է թեյնը տաս, չարազնելա գարավուլ քշիս։ Ես մաշնակ դան մծախբորնանա դեմասկունայինիս վերուզիս աթակ կոնտան է, երագնաս լոքլոքանես, իրեսավո ջուրատաս, էլ հակյաստղը նստես ամամինա է, տրախտումըտ կարելչս կունին եղնիս։ Էտելա կոնավ հնցնում, քերավ զուրտնանումա տեսնում, խնձորեն եմ մին ճեղնն էլ քաղած, թողած մին ճեղնը։ Քրջ տղա, ինչան է։ Կորոփոշման իրեսը սվցնելավ, կիսա հորը կոշտու, տապեն վերինգիս թա հա, հակավերնապրած կենա, իմ իրեսս քո ծիիտ վններին տակը, կրեսս ինձ ների, կրեսչս վզս կտրե, քունավում հնցալ, զուրտնացալ տսալ, խնձորը տարած։ Ատեղ թակավերեն արունը տասակալխեն, վրանգի սկսես փլփալի անելը, էլպեն չի խոսես, լեհա կտողությունն ուզիսա հրամանք տա, որ այդ ծող տղեն տանեն կախտան։ Այդ դարը մտ կճի տղան թրթամնացնի ամնես, հորը փեշ կամ փռնես, ղաչանքնես ասես ահար խրեք զինքը տապերետո ընցածը ընցածա քիննական չս երկու խնձորը դարդա իմ ճոխտ ախբորուս բադատաս ես քս խոսքամ տաս ես իմ մոր հենգիս տավ յուրթումն մոտես ես քշերը ըշտղա վրայա այդ գողեն սաղ թամրած բերեմ կոշտոտ թակավորը այդ վերս կնասա էլավելիա կտաղես Էդ երկուն են թողեսա, երա պրծնես քիչի տղեն թա, ա փսլան կոտ լակոտ վեր ըտրան կրեցալչն գյուղն փռնեն դու պիտի փռնես քու բիղատը թալա սվածալչի դու հացեն հալա տատայսոսես ներակ ինձ տված վրիմ падևս դու պիտի պահես իրեքտել մեն չպատավ քշածըք իրեքտել թյունի հարայիկ մղը փյունին թակավորություն վեր ձեզ նման բիդասել դողորանցը ճանգի պիտի ինգնի դուք վեր ասոր կրեշ չիկ մին գյուղ փռնեք դուք հունց պիտի իմ ազգուն Արնախում դժմիններս յախնիկ։ Հորու խուսկերան կճի տղան քեփեն շատանիկյաս ունքամը չի փոտանգնիս ամա պենչ խուսես դյսակյաս քիս ուրանո թախը համել մրտկումը ասես վեչինչ թակավերնա պրածկենա եթելա գիդվալչի հյուր բղատը չի սվացալ ճոտարե աշոնքն հաշևնես Ես իմ որ հնգիստավը յուրթումը կերած չպիտի վեր յուրթումն կերալ։ Ինձ սպնել ավելինի, տապենտագանելինի, բիդի այդ գյուղիմ կտենամ։ Համել նամուսայլի սաղ երգերավոլող մազաղանանես, թայն հինչ տղերքն վեր կրես չնթա մին խնձորի գող պարմին։ Շնախտը կտուրելավ, կտուրատված, մտքեն դոնայնգյած, էստան իրիգնու թորը յուրավնես, մին հապուր աղ ըծես ջուբը հղեինիս բիդի բաղճան։ Հիսա վսկը խնձորն անա երեմին փոս կտրես, քնդիս նմանես մաչը, աշկերը չոր սրած, սկսես չոր կնգունավը թմաշ անելը։ Վրկյասա քշերվա կսի նինջը յուրան վրա կողես, տղան տեսնեսավեր օրուս չարչկա, թորավը կծեղին կտրեսա, ջուբեն աղը ըծես իրան հանցու մրմրա կարևից քոնավանցնե։ Իտի հրկշիլա մինչև լուսամուտ դեմականաս։ Լուսամուտեն հալացեք է պատրելու տեսնաս ահինչ, ես ամին իրեք կալխան է դև, թորբան չտը կծած, բեցրացավ ծարը, սկսեց շղահարելը։ Տղն աշկերը արուն ու ուխեսա։ Թորո յորաունես իրապրծնես լեհա մհը թխելանը է դևին էր գոգլոխը թրջինել մինա տրնաս։ Դևը տեսնաս ավեր, ըլումը եկալա ծառան ծլնգեսա մին քաշփղճիս դենել ասեն վեր այդ դևը ազրահիլ դևայնից ամը շագը օխտը մետր քեշ տղան հիշկանանեսա թահտան հսնե են մին կլոխնել գդրե կրեշչի լեհա Էրնեն հետքավը քիսա տսնաս դևնի մտավ մի խոր վեր վեր հինչ վեր վեր ստակնարված վեր կլոխը ճարը գտրած թակավերեն կճի տղան ետա տրնաս բաղճան դևին երկու գլոխը յորոնես քիս հորո պալատը։ Թակավորը տեսնասա ուրխութունան գիտաշ շիթա ինչան է։ Դղեն կոլուկնան գնիս պուչպուչուրես համել թարեփնես ասեսա ապարեմին բալա։ Դիլակս տեղը եկավ։ Մեհենգանց տենը մռնը մեր դարդիշ չի։ Գիտասն վեր թակավորությունս ենա տարոն է։ Թախտս ավադը սննական։ Տղան ասմա, չէ, ահեր, քուդելակը տեղնա եկալ, իմը հալատեղը չի եկալ։ Ես բիդի դևին եմ մին կլոխնել գդրեմ, ետնան ըրխինանամ։ Ասսա աղբորցն հետ մին երկու քանդիր յորոնես քիս վերին կոշտու, ստեղ մծ աղբերքը էլա հա վերցագն գդրես, ուզսին ուրանք նիմաննեն վերե։ Քիչի աղբերնել համ քթեն տակն քմծիծաղ ատաս, համ էլ ասսա վեչինչ, թողեք ռաչան մերմած աղբերին իմանել։ Ստրամաշ կանքյանդերը կպեսն քցիս վերը։ Լավեր մին 2 մետր քշցնեսին, իզետ հարայ հրոցը քցիս աթա վայ վայ մռը, իրվց է, խրվց է, ինչ դուս կալիկ։ Դուս ունես տեսնաս, խղճդ հապ-հապ կտրած, բերանը պիցը հոփանես։ Հերթը կյասա մաշնակ ախբորո։ Իսելա 2 մետր վեր քշնասա, վայ վրուդու քցիսա։ Վայ շունչս կտրվեց, գրեշ չմ, մռնես իմ ինչ դուս կալիկ։ Ստրանել ընտեսուն ես։ Տեսնաս շտեղ ռանգե տերած մռալու ռանգ։ Մինթարավ ճյուրն շախտած ետ պիրիս։ Ախրովը հերթը կասա կտս ախբորու ես ասմա այ ախբերք ինձ քինդերավ կախտվեք գլխվեր կախտվեք ամա հիշեցեք հա ինչքան ճղճղամ բաղբաղամ դուս չոնեք մինչև վերջ կախտ կտակ վերջումն էլ պես կթողեք գցիկ վերեն տակը ըտրանք դե լինասին Քիչի ախբորը հարայրոցեն նհալչին գցիս։ Քանդերը պեցն թողես, թմփծես վերին տակը։ Թակավերեն քիչի տղան վեր օշը կլոխնակյաս, աշկերը պինասա տսնաս տապեն տակեն մին պալատում հինչ պալատ, լոխ վսկով շինած։ Էրել վ ճոնդոնե վ փոճախ։ Թորո յուրանես նիմանես մին օթախ տսնաս ինչ, ամին ընդևը գլոխը դերած մին լուսը պատարղ չկա գյուրգումը կոնելած։ Էս աղջիկը վեր Տղեն տեսնասա, մնասա մատ մնացած, համել ասմա, ատղա, դու հուվս, դու ինչ իլլət միլլətəs, օղ ծույրան պորտավը, ղոշ ույրան թվավը, հələ էս պալատը նիմ մտած չի։ Մեղ կու կրակս ճելերա փաղեր թաչե էս դևը վրզրտնացավ, քս կոլատալական, առանցեն էլ երեք ըտրան երկու գլոխը կտրալն էնա կտաղած։ Տղան ասմա, ես եկալ չում է փղճիլի հետ է, ես եկալ եմ այդ դևին սպնելի հետ է զյուրտնուցրու տրա։ Ես աղջիկը ճարը կտրած դևին կուպը կուպայանես, զյուրտնուցնես, դևը վեր տղեն տսնես է լոք հատաս թակոլտա ամահունց, ես ղոտ շաղը թորավը վեր մհդ տրգցնես է, դևին կլողը թչիս է։ Թագավերն դղան նիամանես մին օրիշ օթախ տեսնաս մի ղաշանգ աղջիկ վսկե թախտեն նստած մին հենք կալխան է դեվել գլոխը այդ աղջկանը ծույնան է դերած խռմփցնեսա Էս աղջիկն էլա մնաս արմանք զարմանք դերած համել ղաչանքանես վեր տղան փախչի թաչե դեվը վեր զուրտնացավ մին բաշակոլ տալական Տղան ասմա ես քո գիդացած այդ փղճղնորանչում Այդ անգլամազն երկու ծրոյե բիդի նհետը կռևանեմ։ Ախրովը դեվը երակնաս ցալանգասա իրապարծնես վեր զիլբա զիլբանը տղան տականտես թորը հանց քշիսա դևին հեն կլողնել կտրեսա վերենգիս։ Թողես արյունո արխոնման փլխկաս։ Վեր ըտրանայելա ըրխիննաս Այդ տղան նիա մնես Էրմինոտ հաղտասնաս աման աստուց մին զրփի օխտոկալխանը դեպքոն գլոխն էլ դերած մին աղջիկա գյուրգում աղջիկ ինչ աղջիկ մին իրիկնակ մին լուսնինգա մին հյուրիմելակ վրտսնուելա հա իլբեհալիս հուշհանգնի վններեն դագեն վերգինգի դե թակավերը տղանել անդրանա պակաշ չի դրանք լեհա յուրյուր վրտսնասն մնասն հեյլ մեյլ կտրած ըշկռնեն չռած յուրյիշիս։ Աղրես աղջիկեվել, օյամեշանես ինգիսա այդտեղեն վնները ըղճից թա այդտեղա իմ կյանքս խավարածա, ես ու իմ քուերքս էլ ինտարեա։ Գերի ինքերալ էս դևերին կշտեն։ Վճորոնենք, վճիշիխ, քու կյանքդ էլ մել խվերցնել, քինիս տղաս։ Քանի էս դևը քս ճրտու պատար չիրալ։ Տղան ասմա Էդ հալագիդ վալչաթա հու ջուրթոպատարկան է։ Ընտրան երկու զրու կրվենք։ Ես քոնիլացին իրա թորչում պեցերցնում։ Ըսսանինի թա հեյվան։ Պա գկարել երկացնեն։ Հիշ քան կոփե կոփեինանես, կցկացինանես, էդ դեւ վեճիջի։ Գիտաս աթա ջինջի մինջեղն յուրան զիրավ դերած։ Վերջը վեր զուրտնասա տղեն տեսնաս, հերսան հետ հանց բղավսա, հանց կյուրասա վեր թակավերեն տղանանն աղջիկը պատարամանած թակ հրանան։ Դե դևը ասում է. «Մեր օրած թումբը քս օրինակ։ Լավ էր վաննա տապենակյաս, սաղ երգերը տյուրյակյաս»։ Ամա թակավերեն տղեն արևը կծեն։ Ալդերմիշանիս, ալդերմիշա հա հա տեսա խապստաս, տենա խապստաս, ջջարը գցիս, են թորը դուսունես, ատրա օխտը կլողն էլ թարչիցնես։ Ես իրեք աղջիկը այդ վերտեսնասն, աշխար քավս մին ընտրնաս, այդ տղեն կլխեն տրնաս, սկսես պուչպուչորել, լապոստոտել, սղալիլ, աղարը վեր պատար դնջինասն, իրանց ուտողներն վսկեն, հետ բրլանտը, զար, բութուլնեն, թենգանոց քարերը, զատերը հվկեսին, կյաս համին ընտղը շտեղ տղան քշացալա։ Կյաս ընտուսնած թակավերին մծ նան մաշնակ տղեկը ինչքան կենդերա լալտեղ լող կցան կցան նրալ կախտվալ են ընտան սպսիս։ Թակավերին կճ տղան լա փրաչանին, ըրչի ու թաղեն ըղճկաննա յուրան տեսավը տենավը կպես, ետնան երկունջի ու թաղեն աղջիկանը, աղբեր կծիք են տաս դուսունես, վերկյաս այրեքնջի աղջիկանը հերթը, ես աղջիկը ասմա ատղա, դու շատս ղոչաղ, ամա քյուհիս, լավ գիդա, քո աղբեր վերինս տեսեն, ուզլականն ճինգիրնեն կցին, էլ քս դուս չուննական։ Տղեն քեփեն նիա կերստա, դիպեն չասես, իմ աղբերքս նամարչն, իդիպեն չեն անել, համել իմ անումս երջոնել քեզ թողեմ ես խորփոսումը ես դուսկամ աղջիկը տեսնասա վեր գրեշի այդ տղեն հմուզը ասմա դելավ կաց դες ինչ մսես ստեղ երկու ղոչ են գելական մինուսը մինուս սիպտակ լաղկանես լոկտաս երինիս սիպտակ ղոչը մաշկը հանցուքս տանը լույս աշխար եշի հա շիլչինգիս սղոչը նստես թաչե ընկելականս մթն աշխարհը Էս մուտանան էլ երգալ, գցի մաննդ, վերնեղ տեղ ընգիս, դուս կունիս, իրուքդ պաչիս, ոզածդ կդրավլականա։ Էս աղջիկը մաստուն աղջիկ այնիս, հունցը ասալա տել կդրվեսա։ Էդ Գադալ ախբերքը այդ աղջկանան տրան հրստությունը վերտեսնասն, գճի ախբորը թողեսին վերմը, այդ աղջկորանցը վխցնես թա վեր մեր հոր կշտեմպեն խուսեցիկ է, ձեզ կոտորալա կանանք։ Ահա տանք ուրանց տեսավո տենավո յորոն ունես քիզ պալատը թակավերենսես ահա պահասել չես մեր աղբորը դևը կոլատովալ մունքել դևերեն սպանալանք հասե սողջիկոր անցնել ազատալ պերալ թակավերը շատա դարդենես գճի տղեն դարդան շատա գլոխով թկես ամադե ինչ կարե անե պենե պենան անցալա հատեք տիա մատաղենին աշխարհքս հունցուծորելալա ընդի ծորել քիննականա աստուծելա միմին թասպեներ բռնես լավ ընդեղես փիսին եղես թամահը փիսպենա հրստուցունու փիսպենա ատրանց դարդան մարդ ուրան հալալ ախբորնելա բադատաս հունց վեր թակավերեն մծնան մաշնակ ախբերքնան ամադե աստուծ նամարտ չի աստուծ մծա մինա շտեղվերեա մին լուսացի քիլական մին էլ հինչ այլնի աստուս թողլական չվեր, տաշած քարը տապեն մանա։ Թողլական չվեր, բարին, խորտակվե չարը եղնե։ Հասեստեղ ես ես հեքիաթը կսեմանես, կսնել հտանամ պատմալական։